بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قليت كان إبادت لرمز دخشنا قبل قسم بيريا دعوة لرمز إجابة قيام بصم أتكن جمعة مسلماني سفر ديجة أخلاق حقدان musulmon musofirning axloqi haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh nihoyasiga yetkazamiz. Qisqacha takrorlash qiladigan bo'lsak, musulmon kishi o'zini safarida rioya qilish kerak bo'lgan nuqtalardan oltitasini aytib o'tgan edik. O'tgan darsimizda birinchisi ixlos. Ana shu qilayotgan safaridan xolis Allohni yuzini qasd qilishligi kerak. U pul topishlik maqsadida chiqadimi yoki bir ilm o'rganishlik maqsadida chiqadimi qaysi niyatda chiqishligidan qat'iy nazar ollohni rizosini qasd qilishligi kerak ikkinchidan ya'ni o'zini kimligini unutmasligi kerak chunki shu safarda yurgan odamlarni ayrimlari kimligi esdan chiqib qoladi borib turib ana shu yurtdagi odamlarni kepatasiga kirib ketadida uni kimligi o'zi ham esdan chiqarib qo'yadi kimligi Uchinchidan boshqalarga ibrat bo'lishlik. Chunki aytdik, ana shu o'zga yurtga borib turib, kimligini esdan chiqarib qo'yganlarga musulmon odam o'zini yurish turishi bilan ibrat bo'lishiga kerak. Chunki ana shu yurtda yurib turib namozini o'qisa ham bo'lishligi, ana shu yurtda yurib musofir bo'lib turib shariat hukmlarini bajarish mumkinligini ko'rsatib beradigan ibrat bo'lishligi kerak. Beshinchidan musulmon o'zini safarida yurar ekan, shu safari da'vat bo'lishligi kerak. Chunki shu musofir yurtlarda yurar ekan musulmon odam ana shu g'ayridiylar islom haqida tushunchasi yo'qlari bor. Islom deganda ularga shakli buzib ko'rsatilgan ma'lumotni bilishadi. haqiqiy musulmon bilan haqiqiy musulmon axloqi egasi bo'lgan kishi bilan muloqotga kirsa islomda nimaligini fe'lan ko'radigan bo'lsa bu ular uchun da'vat bo'ladi hamda oltinchidan musulmon odam safarda yurar ekan Alloh taoloni g'azablantiradigan ishlardan uzoq bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu harom ishlar bo'ladigan joyda musulmon ishlamasligi, cherkovlar bo'ladimi, aroq magazin bo'ladimi yoki qandaydir harom qilingan, shariatimizda man qilingan ishlarga yaqin yurmasligi kerak bo'ladi. Davom etkazamiz. Musulmon odam e'tibor qilish kerak bo'lgan ishlarni keyingisi bu g'ayridinlarning dunyolarini obodligini obodligini ko'rib bunga ta'sirlanmasligi kerak albatta e, ayrim g'ayridin bo'lgan mamlakatlarni ko'chalari tekkizdir asboblari do'konlari to'ldirdir hayotlari maishatlari farovondir mana shu narsani ko'rib turib kishi bunga aldanmasligi kerak bo'ladi nima qilaman endi o'zimizga borib ko'ryapsan bu yerda hayot zo'r nima qilaman debdi mana shu narsaga aldanib qolayotgan odamlar bo'lsa bilib qo'ysinki bu dunyo har qancha obod har qancha bir go'zal bo'lmasin bor yo'g'i bir imtihon alloh taolo qur'onda marhamat qiladi inna جعلنا ما على ardi zinatan laha linabluwahum أيهم ahsanu amala albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat bezak qilib qo'ydik bu obodonchilik bu dunyoni farovon bo'lishligi bor yo'g'i bitta bir bezak ziynat nihoya qanday bo'ladi va inna laja'iluna sa'idan hech shak shubhasiz uning ya'ni yerning ustidagi bezaklarni sip silliq qup quruq qilib yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz qancha umr ko'radi necha yil yashaydi qancha yeydi qancha ichadi oqibati nima bo'ladi nihoyasi nima bo'ladi baribir bu dunyodan ketishlik bor bu safarda yurgan musulmon birodar senga qiladigan nasihatimiz shuki bu ko'zingni qamashtirib turgan binolar bu mashinalar obodonchiliklar pullar matohlar bor yo'g'i yer o'zining ziynati seni degan xaridoring kelib olib ketgani kelganda bularni birortasi sen bilan ketmaydi birortasi senga asqotmaydi alloh taolo mana shu yerni betidagi ko'zni qamashtirib turgan ziynatlarni yo'q olgan ham o'zimizmiz deyapti alloh taolo bor qilgan ham o'zimizmiz deyapti alloh taolo esimizdan chiqmasligi kerak va bu yer qiyomat kunida almashadi boshqa yer bo'ladi يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد qahhar. albatta Alloh g'olibdir va u yer boshqa yerga osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomat kunida intiqom oluvchidir bu yer almashadi bu osmon almashadi boshqa bo'ladi inson almashib ketadigan vaqtincha bo'lgan narsa bilan aldanmasligi kerak musofir birodar sen musofirlikda yurar ekansan agar diningni tashlab qo'ysang ana shu g'ayri dinlarning shakliga kirib ketadigan bo'lsang albatta o'lasan baribir kuni qabrga kirar ekansan kafaning kiradi o'zing bilan solih amaling kiradi boshqa ko'zingni qamashtirgan barcha narsa yerni betida qoladi oila qani moli dunyo qani mashinalar qani kiyim kechaklar qani pul qani hech narsa qolmaydi dunyoga aldanmaslik kerak musulmon agar bir kishi dinsizmi yoki dindormi hayoti qat'iy nazar dunyoda yaxshi yashasam bo'ldi degan e'tiqodda bo'layotgan bo'lsa bu qattiq adashgan odam bo'ladi yo'q emas o'sha esirpat yaxshi edi bir tanga bitta yigit berardi bir so'mga yettita non beradi deb turib ana shu dunyosini vaqtinchalik bo'lgan dunyosini farovonligini qo'msab lekin dinsiz o'tgan umriga pushaymon yemayotgan odamlar kimlar bular innallazina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون albatta bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar hamda bizning oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kimsalar ana o'shalarning joylari kasb qilib o'tgan gunohlari sababli do'zaxdir hayot zo'r ekan shu yerda deb turib shu yerda qolib ketishlikni niyat qilayotgan bo'lsa diniga beparvo bo'lib qolgan bo'lsa shu hayotda o'zigagina rozi bo'lib qolgan bo'lsa bularni alloh taolo jahannam joyi ekanligini xabarni beryapti qarang hayotda dunyoning o'zigagina rozi bo'lib faqat o'sha bilan xotirlari jam bo'lgan kimsalar qanaqa bo'lsa ham faqat yashasa bo'ldi qanaqa bo'lsa ham yeyishi zo'r bo'lsa kiyinishi zo'r bo'lsa sharoiti zo'r bo'lsa bo'ldi dindormi odam dinsizmi farqi yo'q bularni oqibati alloh taolo xabarini berdi qanday bo'lishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boy, badavlat, farovon bo'lib yashashga hamma imkoniyati bor edi. rasulullohni bitta xohishi bilan bo'lar edi. Lekin u zot faqirona hayot kechirishni xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotib turar ekanlar biqinlariga va betlariga bo'yrasini yoki toshlarni izi chiqib qolar edi. Sahobalar ko'rib, "Ya Rasululloh, shu yumshoqroq narsa solib bersak bo'lmasmidi sizga?" deyishganida Rasululloh aytdilar: "Mali valid dunyo." ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha. Ya'ni dunyoda ham zo'r bo'ling, sizga ham bir sharoit qilib beringlar deganda payg'ambarimizning javobini ko'ring. Meni dunyo bilan nima ishim bor? Men bu dunyoda go'yo bir musofir daraxt ostiga tushib damini olib yana daraxtni tark qilib ketgan odamga o'xshayman bu daraxtni tagiga inson safarida dam olish uchun to'xtaydi damini olgandan keyin hordig'ini chiqargandan keyin nima qiladi yana safarini davom etkazadi daraxtni ostiga to'xtashdan maqsad nima edi safarini davom etkazishlik edi maqsad daraxtdagi qolishlik emas edi o'zingni yurtingdamisan musofirmisan bu bari ana shu daraxtni tagi uni obod qilaman deb yopishib olsang ham bu yerdan surib chiqarib yuboradi bu yerdan ketaman desang ham sendan so'ramasdan olib ketishadi seni bu Dunyoga bog'lanib qolmaslik kerak akalar. Bu Allohning zikridan g'ofil bo'lib qolgan aka-ukalar mana shu narsani esdan chiqarib qo'yadi. Chunki hammamizni xaridorimiz bor. O'lim. Ajab. Bu xaridor qaysi holatda keladi? Qayerda turganimizda keladi? Qanday kayfiyatda turganimizda keladi? Safarda turganingda keladimi? Olib ketdi. Ajal o'zini haqqini oldi. Agar Sandiqqa solib seni yurtingga olib kelsa, olib kelishdi. Bo'lmasa o'sha yerda qolib ketasan. Nima bilan ketasan? Nima bilan qolasan? Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda qaysi kunda? Qiyomat kunida. U kunda na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargina ana shu amallari ana shu dillari foyda berur xulosa musulmon birodar sen g'ayri dinlarni yurtida yurarkansan ularni qalbiga tushib qolma shu yerlarda qolib ketaman e, shu yerlarda bir yashayman deb xotirjam bo'lib qolmasin qalbing chunki sendan keyin farzandlaring kim bo'lib ketishligi seni o'ylantirmaydimi sen o'lib ketganingdan keyin orqangdan duo qilib qolish kerak bo'lgan farzandlar g'ayri dinlarni shakliga kirib dinidan bexabar bo'lib ehtimol dinsiz bo'lib ketishiga seni o'ylantirmaydimi? Nimada bola boqilinadi? Nimaga tarbiya qilinadi? O'lganimdan keyin orqamdan duo qiladi, zurriyotim deb bola boqiladimi? Endi ana shu joyga tashlab ketsang, ana shu joyda qolib ketishlikni niyat qilgan bo'lsang, bolalaringni g'aridin bo'lib ketishiga shubha qilma. Chunki o'zini yurtida yurganlar ham dinini mahkam ushlamaganlari ibodatsiz, e, itoatsiz bir halol haromda farqiga bormasdan yashab, o'zini yurtida ham aynib yuribdi odamlar. Endi u yurtda qolib ketsa-chi farzandlaring? La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Qarang Alloh taolo nima deyapti. Sizni kofirlarning shaharlarda kezishlari aldab qo'ymasin. ya'ni obodligi shart sharoitini zo'rligi sveti o'chmasligi yo'li tekizligi benzini tozaligi produktlarni ko'pligi xullas sizni yurtingizda bo'lmagan dunyo obodonchiligi oldab qo'ymasin bu yelib yugurish ya'ni g'olibona kezishlar dunyoda ozgina matodir so'ngra joylari jahannam bo'lgay naqadar yomon joy u yuz yil yashasin ellik yil yashasin bari ular ham o'ladimi? Abadiy qiyomat kunida nimaga qoladi ular? Abadiy hayotda qayerda bo'ladi ular? Fikr qilaylik, o'ylanaylik, yeydi, ichadi, baribir boradigan joyi aniq. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام Kofir bo'lgan kimsalar esa mana shu mana shu hayotda dunyoning o'tkinchi lazzatlaridan foydalanib chorva hayvonlari yegandek yeb ichurlar va ularning joylari do'zax bo'lur hayvondek yeydi hayvondek ichadi hayvondek dunyoda ne'matlanadi lekin oqibati hayvonnikida qilib bo'lmaydi bularniki hayvonlar hayvondek yashaydi yer ichib ne'matlanadi tuproq bo'lib ketadi endi kofirlarchi dinsizlarchi ularning borar joylari jahannam bo'ladi. Shuning uchun safarda yurgan musulmon birodar, sen musulmonsan, esdan chiqarma shu narsani. Sen bu yurtlarda vaqtincha yuribsan, tirikchilik uchun yuribsan. Aldanib qolma, ibodating qolmasin. Har boyaga aytganimiz, ajal degan xaridoring qachon kelishligini sen bilmaysan, shuni esdan chiqarma. 8 Musofir odam agar imkoni bo'lsa, imkoni bo'lsa, besh vaqt namozni masjidda o'qisin. Agar imkoniyati bo'lmasa, eng kamida besh vaqt namozni o'zini joyida, o'z vaqtida ado qilsin. Chunki bir kunda o'qiladigan besh mahal namoz hammasini yig'ishtirib kelsangiz, yarim soat vaqt ketar. Bilasizmi, har namozni o'qiyotganda kim bilan bog'lanyapsiz? Ulamolar aytadi, Alloh menga gapirsin degan odam bo'lsa, Alloh menga gapirsin degan odam bo'lsa, Qur'on o'qisin deydi. Qur'on o'qisak Alloh bizga gapiradi. Endi Allohga gapi bor odam bo'lsa, Allohga gapirmoqchi bo'lsa, namoz o'qisin deydi ulamolar. Bir kunda 5 mahal namozda turib Allohga gapirib tursangiz, dardlaringizni Allohga to'kib tursangiz, Allohni o'zidan so'rab o'ziga suyanib tursangiz, zoyi qiladi Robbingiz? Biz yigitlardan tijorat safarda tijorat maqsadi yurganlarning ayniganlarini yaxshisi qaytaraman shu gapimni o'zini yurtidan safarga borib ayniganlarni yaxshisi namoz o'qimay qo'yar ekan bu yaxshisi aroq ichmaydi zino qilmaydi o'g'irlik qilmaydi lekin namoz o'qimay qo'yar ekan agar yaxshisi shu bo'lsa yomoni qanaqa ekan voy ishonavering ishonavering piva ichib yuribsizmi ichib yuribsizmi har yuribsizmi bu yoqqa keladi xabari Odamlarda sizni nima qilib yurganingizni ko'rib, yurtingizga xabar berishligi sizni qanaqa xijolat qilyapti? O'zingizni yurtingizga sizni pivi ichib yoki namoz o'qimay yurganligingizni xabari kelishidan uyalib ehtiyot bo'lasiz. A u yurtingizga kelar bu xabar yo kelmas. Ammo qiyomat kunida aniq soraladi bu narsa. Aniq bilinadi ollohdan Allohdan uyalmaysizmi? Bundan tashqari, shu namozni o'qiydigan vaqtida ishni qizg'anayotgan odam, namoz o'qisam ishim avrimaydi deyotgan odam juda qattiq adashadi chunki rizq Alloh tomonidan keladi Allohning xizmatini qilib qo'ydi Alloh seni ishingga baraka beradi masjidga borib namoz o'qishlik haqida gapirdik agar musofirchilik endi qiyin tushunamiz imkoniyati boricha chunki payg'ambarimiz aytganlar masjidga qadam bosib borishlikni o'zi, qadam bosishlikni o'zi gunohlarni kechiradi. Payg'ambarimiz aytadilar: "U bosgan qadam sababli Alloh sen uchun bir darajani ko'tarib, bitta xatoni o'chiradi." Ko'tarib bossangiz, bitta savob yozildi, bitta gunoh uchun Hali namoz o'qigani yo'q. Masjidga qarab nima qilyapti? Shuning uchun imkoniyat bo'lsa qaytarib aytamiz, imkoniyat bo'lsa masjidga borib o'qisin. Shunda insonlar bor, o'zini yurtida bemalol sharoitida bo'lib turib ham namoz o'qimaydi hamma sharoit ko'tarib turib ham ramazon oyida ro'za tutmaydi endi xuddi shunday insonlar safarda ham bo'ladi رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار u masjidlarda ertayu kech u zotni poklaydigan kishilar bordirki ularni na tijorat va na oldi sotdi Allohning zikr qilishdan namozni to'kis ado etishdan va zakotni ato etishdan mashg'ul qila olmas shunday erkaklar bor deyapti Alloh taolo rijalun deyapti erkaklar bor oldi sotdisi ham ishi ham hunari ham namoz o'qishdan ro'za tutishdan zakotni ato etishlikdan haqdorlarga to'solmaydi erkaklar ekanda bular ular muhimligida mana shu amallarda qanday mahkam ushlagan bo'lsa musofir yurtga borganda mana shuni erkakligicha turadi agar yurtida erkak bo'lib turib safarga borganda bu ammalarni farq qilyaptimi o'zi savol bersin o'ziga kimligi haqida ular kimlar ular dillari ular dillar va ko'zlar istirobga tushib qoladigan qiyomat kunidan qo'rqurlar esdan chiqarmaydi bu erkaklar ajal kelib qolsa ketib qolishligini juma namozi juma namozini har qanday sharoitda o'qishlik kerak modomiki sen 15 kundan uzoq turasan mana shu joyda demak juma o'qishlik senga vojib bo'ladi juma namozini o'qishliging bu seni qalbingga bir xotirjamlik ham olib keladiki yolg'izmasligingni g'urbatda emasligini bir his qilasan chunki masjidga borar o'zingga o'xshagan musulmon birodarlaringni ko'rasan o'zingni qadrdonlaringni musofirlikda ko'rishing qanchalik bir xursandchilik narsa musofirlar yaxshi biladi shu narsani ana shu masjidga borar ekan inson to'qqizinchidan islomiy birodarlik shuurini his qiladi innamal mu'minuna ixva Alloh aytadi albatta mu'minlar birodardirlar ya'ni aka ukadirlar alloh taolo qaranglar arab arabni birodari nemis nemisni birodari qozoq yoki o'zbek musulmon qozoqni e, birodar demayapti musulmon musulmonni birodari millati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shu masjidga bordimi demak musulmon u la ilaha illallohni u ham aytadi muhammad rasulullohni u ham aytadi demak seni birodaring yaqinligingni his qilasan yolg'iz emasligini his qilasan va musulmonlarda ko'p ekanligini ko'rasan shuning uchun kishi mana shu shuurni his qilib turishlik uchun masjidga borib turishligi kerak juma namozlarini qoldirmaslik kerak bi deydi alloh taolo ollohning ne'mati sababli birodarlarga aylandingiz arab arabni pokistonlik pokistonlikni o'zbek o'zbekni birodari emas musulmon musulmonning birodari o'ninchidan muhim masala bu musofirchilikda agar o'zi bilan olib ketgan bo'lsa ayoliga e'tibor ehtimol qilishlik chunki siz tijorat maqsadida borarkansiz ertalab ko'chaga chiqib ketasiz agar ayoli siz bilan birga borgan bo'lsa uyda qoladi mana shu ayolni umri to'rtta devorni ichida bekorga o'tib ketmasin dinini ta'lim olishlikka sharoit qilib bering kitoblarni muhayyo qiling disk yoki bir ma'ruzalar islomlar filmlarni olib kelib qo'yingki sizni yo'g'izda mana shu narsalarni ko'rishlik bilan mana shu narsalarni o'qishlik bilan vaqt o'tkazsin o'qisin eshitsin o'rgansin bekor o'tmasin telefon qilib xabar olib turing namozinglarni o'qib oldinglarmi Qur'oninglar o'qib oldinglarmi bugun o'qilgan o'rtinglarda? Beparvo qolib ketmasin. Chunki Alloh taolo siz bilan biz erkaklarga nima degan? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey mu'minlar, ya'ni erkaklar bu yerda. Ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni o'tini odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangizki, u do'zax ustida qattiq dil va qattiq qo'l farishtalar bo'ladi Alloh ularga buyurgan ishga osiy bo'lmay buyurilgan ish qilishadi demak o'zimizga javob berganimizdek oilamizga ham javob beramiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar kafa bil mar'i isman an yuzayya man yaul kafa bil mar'i isman an yuzayya man yaul Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan odamlar bor. Ayoli va farzandlari. Bir erkak kishiki o'zi qarash kerak bo'lgan kishilarni zoyi qilganligini o'zi bu kishi uchun yetarli gunoh. Bu nafaqat safarda, hazarda ham shunday. Uyimizda bo'lganda ham shunday. xotinimiz va farzandlarimizga biz qarashimiz kerak edi ularni rioya qilishimiz kerak edi tarbiyasini xuddi oziq ovqati bilan kiyimini rioya qilishimiz kerak bo'lgandek Bir erkak mana shu ayoli bilan farzandini, ta'lim tarbiyasini bekor tashlab qo'yar ekanmi? Zoya qilar ekanmi bularni? Shu gunoh bu erkak uchun yetarli gunoh. So'raylik o'zimizdan. E'tibor qilyapmizmi ayollarimizni tarbiyasiga? Yo kirib qornimizni to'yg'izib, ustimizni almashtirib chiqib ketyapmizmi faqat? Ehm, erkak kishini baxti to'rtta narsadan. Keng hovli, yaxshi qo'shni, foydali marka va soliha ayol soliha ayol kim edi kirib qarasangiz ko'zingiz quvonadi buyursangiz itoat qiladi yo'g'ingizda sizga xiyonat qilmaydi moli joniga endi shunaqa ayol bo'lishligi uchun biz o'zimiz tarbiya qilishimiz kerakmi yo tayyorini istaymizmi Tayyori bo'lmaydi chunki yigirma yil turmush qilganlar ham o'ttiz yil turmush qilganlar ham buni aytishadi siz bilan biz aytgandaqa yuz foiz bo'lmaydi Lekin o'sha tarbiyasi bilan biz shug'ullanishligimiz kerak. Agar tarbiyasini tashlab qo'yadigan bo'lsak, kimdandir o'rganadi. Erga qanaqa muomala qilish kerak, bolaga qanaqa muomala. Siz o'zingiz bermasangiz tashqaridan o'rganadi. Demak, musulmon erkak kishi qo'l ostidagi bo'lgan ayol va farzandlarini tarbiyasini beparvo qo'ysa, bu katta gunoh hisoblanadi unga. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." Har bittanglar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida qiyomat kunida javob berasizlar bir erkak kishi o'zini uyida boshliq va ular haqida mas'ul bo'ladi qiyomat kunida safardagi birodar ayolingni ta'lim tarbiyasini beparvo tashlab qo'yma o'n birinchidan farzandlarga bo'lgan e'tibor Mana kimdir oilasi bilan safar qiladi, farzandlarini ham o'zi bilan olib oladi. Farzandlar masalasi juda bir nozik masala. Ayoli bo'pti, dunyoqarashi shakllangan, musulmonligini tushungan, yoshi katta bo'lgan bir odam. Endi farzandlarchi? Bularni qalb daftari hali to'lgan emas bir yozuv bilan. Agar shu qalb daftarini siz yozib to'ldirmasangiz, musulmon erkak ko'chadan yozib kiradi bu narsani. faraz qiling safarda yurgan birodar bolangiz o'ynab yerga yiqilib qo'lini kiyimlarini loy qilib kirdi to'g'ri uyni ichkariga kirgizib yuborasizmi yo'q to'xtatib kiyimlarini yechib hammomga olib kelib qo'l betini yuvib chiroyli qilib yana uyga kiritasiz uyni iflos qilishligini xohlamaysiz endi mana shu bolangiz g'ayri dinlarni orasida yurib g'ayri dinlarni tushunchasini olib uyga kirgan paytda shu tushunchasi o'zgarganligini, shu tushunchasi noto'g'ri bo'lganligini payqaysizmi Agar tek qo'ysangiz, loyki imomdan kirib uyingizni rasvo qilgandek, agar tarbiyasi bilan shug'ullanmasangiz, ana shu g'ayri dinlarning kepatasiga kirib ketadi. Ana shularni tushunchasi bilan ulg'ayadi. Va otasi, onasini, kimligini, o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yadi. Va boyagi aytayotganimizdek, siz uchun shu narsa yetarli gunoh bo'ladi. Chunki bekorga tashlab qo'ydingiz. Ko'chadan keldimi? O'tiring, suhbatlashing, savollarga javob bering, musulmonligini eslatib turing, bu yerda musofir ekanligi, bu yerda vaqtincha ekanligini gapirib turing. Agar kimligini siz eslatib turmasangiz, kim eslatadi bunga? Siz uni faqat kiyimi bilan e, ovqatini muhayyo qilib, haqqi ado bo'ldi degan bo'lsangiz, bu tushuvarani xom sanasiz Chunki uni qonnini, ustini siz qilmaysiz, ishonavering. Siz o'lib ketsangiz hamchi qonni ham to'laveradi, usti ham bo'laveradi. Sizni yagona ishingiz, yelkangizdagi bir mas'uliyatingiz nima edi? Tarbiyasi edi. Tushuninglar, tarbiya edi. Ha, shu musofir bo'lmagan aka-ukalar bizga ham tegishli. Ovqatini qilib beryapmiz, yaxshi. Kiyim kechagini qilib beryapmiz. tarbiyasi Robbisini tanitish, dunyoga nimaga kelganligini tushuntirish, dinni o'rgatish siz bilan biz yelkamizdagi vazifa edi endi xususan safarda yurgan birodar hushyor bo'lsin hushyor bo'lsin agar bu bola yosh bola o'zini yurtida bo'lganda ham qo'ni qo'shnisidan mahalla ko'ydan eshitib o'rganadi bu dinini yoki bir tarbiyani endi g'ayri dinni idishda qolib ketganda nimani o'rganadi yo'qotib qo'ymang bolangizni yo'qotib qo'ymang ota kim ona kim aytish kerak ta'lim berish kerak namoz o'qiyotgan bo'lsangiz yoningizga kelib tursin tushuntiring nimaligini namozni o'zini musulmonligini esdan chiqarmasin tilini unutib qo'ymasin tilini ha shu g'ayri dinda yurtida yuribsizmi tilini bilsin o'rgansin albatta maktabga boradi lekin o'zini tilini esdan chiqarib qo'ymasin chunki diniy ta'lim beradigan kitob o'zini tilida ma'ruzalar o'zini tilida agar o'zini tilini esdan chiqarib qo'ysa bu bolani tarbiya qilishi juda qiyin bo'ladi agar qanchadir muddat yashab itoatsizlik qilishni boshladimi isyonni boshladimi hozirgi aytganimizdek o'zini haqqini talab qilishni boshladimi men balog'atga yetdim men o'zim boshqaraman hayotimni menga yo'l ko'rsatmanglar men nima qilishni o'zim bilaman deganga o'xshagan gapni hidi keldimi zudlik bilan yurtga qaytaring uni agar yana bir bir yil qolib kelsa shu tushunchaga kelib qolgandan keyin shu tushunchaga kelib qolgandan keyin yana bir yil qolib kelsa bolangizni yo'qotdim deb o'ylang yurtingizga qaytarib yuboring kimligini, nimaligini tomirini borib o'rgansin. Havas qilmay u yerda qolib ketishlikdi. Bu vaqtincha tijorat uchun, tirishchilik uchun yuribsiz. Chunki bu farzandlar qiyomat kunida bizdan so'raladigan nima? Omonat javob beramiz. 12-da. Silay rahim. Ha, musofir juda qanaqa silay rahim bo'lishi mumkin? Telefon bilan birodarlar, telefon bilan. ana shu g'ayridin yurtida uzoqroq yurgan odam shularni shakliga shularni kepatasiga kirib ketgan telefon qilib so'rab qolmaydi bir haftada bir marta ota onasini xohladi kallanglarni qimirlatishinglardan ma'lum bo'ladiki bundan sizlar ham xabardorsizlar bir haftada bir marta chopilgan internet degan narsa chiqib qolgan boshqa bog'lanish aloqalari chiqib qolgan arzimagan tiyin chaqa turadi yetmishga kirgan oltmishga kirgan ota onasi uyda o'tiribdi bir og'iz sim qoqib tinchmisiz o'tiribsizmi ishlayapman deb qo'yishlikka nimasi yo'q vaqti yo'q. Nimaga vaqti yo'q bilasizmi? Ota-onasini holidan xabar olmaganligi uchun vaqti yo'q. Agar siylay rahmni qilib qo'yganida sim qoqib bo'lsa ham, e pul ketmaydi qarang. Ana shu yetmayotgan vaqtingga Alloh baraka berar edi. Topayotgan rizqing birodar, shu ota-onangni duosi bilan barakali bo'ladi. Shu ota-onangni duosi bilan boshingga kelayotgan balo, qazolar daf bo'ladi. Shundan qizg'anasan. Nima kerak deydi telefon qilsa, cho'nada deydi. Bu shunaqaki, esli uchun nada telefon qiladida telefon qildim demak bir narsa kerak bunga shunaqa tushuncha bo'lib qolgan agar bir narsa kerak bo'lmaganda cholmas edi albatta bu ma'ruzalarimizni eshitayotgan safardagi akalarimiz shoyad mana shu masalani eshitgandan keyin darrov telefonni qo'liga olsa uch to'rt chaqa kerak bo'lsa uch to'rt chaqa topishlikka imkon bo'lsa o'n marta choladi bir joyga o'n marta choladi ehtimol topilar bu pul ehtimol topilmas lekin choladi ammo omonat turgan qari otasi qari onasiga shomaydi bu ota onalar pul jo'natishni talab qilmaydi tinch bo'lsa ham bo'ldi qayerda bo'lsa ham bolam xotirjam bo'lsa ham bo'ldi deydi faqat ovozingni eshitib qo'yishni xohlaydi chunki boqib katta qilib xizmatini qiladi deganda endi tirikchilik ketdi telefonda so'rab qo'ygani ham holimiz vaqtimiz yo'qmi esimizdan chiqmasin duosini olib qolaylik chunki g'animat bo'ladi ham safari tugab ketib qolishi mumkin ehtimol armon bo'lib qolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar la yadkhulul jannata qoti ay qoti rohim qarindosh urug'chilikni uzgan odam jannatga kirmaydi degan payg'ambarimiz ya'ni qasddan uzgan odam biz beparvolik bilan uzib qo'yyapmiz telefon qilaylik hech bo'lmasa shu internetni ochib so'rashib qo'yaylik salomlashib qo'yaylik ko'p vaqt ketmaydi ishonavering lekin bunga ichimizda xohish bo'lmayotganligi islom tabiatidan, musulmonchiligimizdan ancha uzoqlashib ketganligimiz belgisi. Fahal asaytum in tawallaytum fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumulloh fa asammahum wa a'ma absarahum. Diqqat qiling. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'lar bilan ham aloqalarni uzursizlar qarang iymondan yuz o'girsanglar shariatdan diniylardan yuz o'girsanglar yerda aniq buzg'unchilik qilasizlar va qarindosh urug'chilikni uzasizlar e'tibor bering qarindosh urug'chilikni uzishlik buzg'unchilik qilishlik iymondan yuz o'girganligini alomati bo'lyapti Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini pand nasihat eshitdan kar, ko'zlari esa to'g'ri yo'lni ko'ra olmaydigan, ko'r qilib qo'yilgandir. Haqiqatan ana shu musofirchilikda yurib aynigan odamga nasihat qilsangiz xolamaydi eshitishdi. E qilayotgan ishing noto'g'ri, tushib qolgan holating to'g'ri emas desangiz, xolamaydi. Nimani belgisi bu? Haqiqatan iymonning yuz kerak ekanligini belgisi bu odam. Xolamaydi eshitishdi. xohlamaydi. O'zi biladi adashayotganligini, lekin shunga yoqib qoldi. Shu yoqib qoldi, odatlanib qoldi. Ar-rahmu muta'alliqatun bil arsh. Taqulu man wasalani va man qata'ani Payg'ambarimiz hadisda aytadilar. Rahm ana shu onani bachadon yoki qarindosh urug'chilik. Arshga osilib turguvchidir. Arshga osilib turib shu rohim aytadi. Kim men bilan aloqasini tikkalasa, qarindoshchilikni Alloh aloqasini tikkalasin. Kim men bilan aloqasini uzsa, Alloh u bilan aloqasini uzsin. Alloh siz bilan aloqasini uzgandan keyin kimsiz siz? Nimasiz siz? Hushyor bo'laylik. Yurtimizga qo'ng'iroq chalib, nima bo'ldi? Xolaxlarni so'rab turaylik. Kim uylandi? Tabriklab qo'yaylik. Kim vafot etdi? Ta'ziya bildirib qo'yaylik. xabar olaylik bu o'zimizga kerak axir shu qarindoshchilikni uzib qo'yib ishlarimiz besh ham bo'lib ketmayotgandir yig'ishtirib qo'yib namozda yig'ishtirib qo'yib qarindosh urug'chilikda umuman islomini yig'ishtirib qo'yib besh bo'lib ketmayotgandir tirishchiligi sen birodar bu yurtlarda rizq talabida yuribsan rizq esa olloh tomonidan keladi rizq olloh tomonidan keladi seni ham farzandlaringni ham rizqing onangni qonida turgan paytingda bir yuz yigirma birinchi kuni alloh taolo taqdir qilib yozib qo'ygan seni qilayotgan mehnating bor yo'g'i bitta sabab xolos endi fikr qilib ko'r namozni ro'zani boshqa ibodatlarni tark qilishlik bilan qancha narsaga ega bo'lasan olloh yozgan narsaga lekin tark qilib turib topsang bu rizqni ustida barakoti bo'lmaydi endi ibodatingni qilsang ham shu rizqni topasan faqat barakoti bo'ladi robbingga qayt tavba qil Allohga suyan tavakkal qil, shunda hozir o'qiydigan oyatimizni ehtimol hayotingda voqeligini ko'rarsan. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan qo'rqsa, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqadigan yo'lni paydo qilur. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh. Va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Tavba qil, Robbingga qayt, istig'for et, suyan, tavakkal qil, Alloh taolo har qanday mushkuladan chiqadigan yo'lni ham ko'rsatadi. Kutmagan joydan rizqingni ham beradi. Alloh har bitta ishda senga o'zi kifoya bo'ladi. Yo ishonmaysan bunga. Bu aytganlarimiz safardagi musulmonning axloqi haqida edi. Endi ana shu qarindoshlarini, farzandini yoki turmush o'rtog'ini o'zga yurtga jo'natib, rizq jo'natishligini kutib turgan, o'zini yurtida turgan, uyida o'tirgan kishilarga aytiladigan ikki og'iz gapimiz bor. Xo'p, musofir musulmon safarda qanday bo'lish kerakligini bildik. Endi ularni yuborgan ota-onasi turmush o'rtoqlari qanday bo'lishlari kerak kishi bolasini jo'natdi biron kimdir kuyovini jo'natdi ana shu farzand yoki kuyov qancha qiyinchilik mehnat evaziga jo'natgan pullarini isrof qilmaylik chunki bu jo'natilayotgan ozmi ko'pmi mablag' qanchalik mehnat mashaqqat evaziga kelayotganligini o'sha yerda ishlayotganlar juda yaxshi biladi farzandingiz yoki turmush o'rtog'ingiz birovni yurtida qanday qiyinchilik mashaqqat evaziga oilasidan uzoq bo'lib g'urbatda yurishlik evaziga qancha yashash uchun qiyin sharoitlarga sabr qilishlik evaziga topgan ozgina mablag'ini insof qilib ishlatinglar bir kunlik orzu havasga sarqib turib bir yillik mehnatini havoga uchirib yubormanglar Rahm qilinglar o'sha qarindoshinglarga, farzandinglarga yoki kuyovlaringlarga. Axir ular keyin ham kerakdir sizlarga. Bir borganda bitta pochkasini kasal qilib kelib pul topib kelsa, bitta to'yni o'tkizsiz. Yana bir borganda ikkinchi pochkasini kasal qilib kelsa, tof kelganda bitta ziyofatga sarflab qo'ysiz. Bular keyin ham kerakmi bizga? Yo bular qulmi bizga? Bizga faqat pul topib berish kerak bo'lgan. Ota-onalar turmush o'rtoqlar mana shu tashqapardan kelayotgan pullarni ishlatishda insof qilinglar. Agar siz isrof qilmasdan, insof bilan sarflasangiz, ehtimol 1 yil yurish kerak bo'lmas. 6 oy ishlab kelsa ehtimol yetar shu pul. Faqat insof kerak. Insof kerak. Yana farzandlarini pul topib kelishlikka jo'natayotgan ota-onalar bolalaringlargachi hunar o'rgatinglar. Til o'rgatinglar. u o'zga yurtlarda qanday bir xor bo'layotganini farzandlar o'zlari biladi aytmaydi sizlarga jo'natadi bolasini bor pul topib ketdi na hunari bor qo'lida na tilni biladi na cho'ntagida bir to'rtta so'm puli bor jo'natadida ikki oydan keyin pul jo'natdi e uchi bunaqa bola qo'lida hunari yo'q puli yo'q tili yo'q bola o'zi bir tom topib yotishi o'sha kunlik ovqatini topib yeyish ham katta narsa o'zi Ukalar o'zga yurtlarga tijorat uchun, tirikchilik uchun bormoqchi bo'lsanglar, til o'rganinglar. Hunar o'rganib boringlar. Til bilsanglar, hunarli bo'lsanglar, ishinglarda topishinglar oson bo'ladi. Faqat qora mehnatga qolmaydi kuninglar. Hunar egasi, til egasi ishini osonroq topadi. Aytmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Yana aytamiz desak, mayda tushida tafsilotlar juda ko'p, lekin biz asosiy joyini aytib qo'ydik. Bu yurtda turib, ana shu o'zga yurtlardan rizqi, puli kelayotgan odamlar insof qilaylik. Alloh taolo ana shu safarda yurganlarimizni o'z panohida asrasin. Qilayotgan kasbikoriga barakot bersin. Balo qazolardan o'zi asrasin va ibodatlarida doimiy bo'lishiga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.